بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إمام سفارين تالف etdiyi Əl-Buhuru Zəxirə kitabını oxumağa davam edirik. Və müəllif ikinci fəsildə ölüm və onu xatırlamağın fəziləti haqqında danışmağa başlayır. Və öncəki dərsdə qeyd etdik ki, ölüm xalis yoxluq və həmçinin sırf fanilik deyil. Ölüm yalnız bədənin ruh ilə olan bağlılığının kəsilməsi və ondan ayrılmasıdır və onun bir diyardan Diğer bir diyara köçməsidir. Bilal ibn Sa'd öz moizələrinin birinde buyurur ki, ve Bilal ibn Sa'd öz moizələri meşhur olan bir imamdır. Ya əhləl xulud və ya əhləl bəqa innakum ləm tuxləqu lil fəna Ey əbədiyyat, ey baqili əhli siz fanilik üçün xəlq edilmədiniz. Və innəmə xuliqtum lil xulud vəl əbəd siz ebediyat için halk edildiniz. وَلَكِنَّكُمْ تَنْتَقِلُونَ مِنْ دَارٍ اِلَى دَارٍ Siz yalnız bir diyardan diğer diyara köçürsünüz. Dünya diyarından ahiret diyarına köçürsünüz. Ve Ömer bin Abdülaziz rahimahullahu teala buyurur ki اِنَّمَا خُلِقْتُمْ لِلْأَبَدِ Siz yalnız ebediyat için halk edildiniz. وَلَكِنَّكُمْ تَنْتَقِلُونَ مِنْ دَارٍ اِلَى دَارٍ Lakin sizlər bir diyardan digər diyara köçürsünüz. Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İsnətən yəkrəhumə ibnu Ədəm. İki şey vardır ki, Adəm oğlu onu sevməz. Yəkrəhul məvtə vəl məvtu xeyrun ləhu minəl fitnə. Ölümü sevməz. Halbuki ölüm fitnədən onun üçün daha xeyirlidir. Və yəkrəhu qillətəl məl və qillətul məli əqallu lil hisab. Və həmçinin malın azlığını sevməz. Halbuki malın azlığı sorğu-sual zamanı onun üçün daha asan olacaq. Və Allahın Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm hədislərində buyurur ki, bu dünya mümin üçün zindandır. Buyurur ki, Əd-dünya sicnul mümin və sənətuh. Dünya müminin zindanı və onun quraqlığıdır. Yəni, sıxıntılar olan yeridir. وَإِذَا فَارَقَ الدُّنْيَا فَارَقَ السِّجْنَ وَالسَّنَةِ İnsan bu dünyanı tərk etdikdə, bu dünya ilə ayrıldıqda, o sanki zindanı tərk edir. O quraqlıqdan, o sıxıntılardan xilas olur, qurtulur. Abdullah ibn Məsud Ridvanullahi Teala aleyhi buyurur ki, Həbbəzəl məkruhən Bu iki xoşa gəlməyən şeylər necə də gözəldir. El-faqru vəl-məvd Yoxsulluq və ölüm insanlar yoxsulluğu və ölümü sevməzlər. Və bəzi sələf imamlarından nəql edilir ki, müminin ilk sevinci ölüm ayağında olur. Çünki o Allah Cəllə və Alənin lütfünü və mükafatını həmin anda görür. Əbu İnəbə Əl-Xavlani radiyallahu teala anhudan gəlir ki, ona bir nəfər demişdir ki, Abdülməlik taun xəstəliyindən qorxaraq başını götürüb qaçmışdı. Və bu səhabə bu sözü eşitdikdə buyurur ki, İnnə lillahi və innə ileyhi raciun istirca edir. Və buyurur ki, mən bu cür şeyləri öncələr heç vaxt eşitməmişəm. Səhabələrin dönəmində bu cür hallara rast gəlməmişəm. Sizə, sizdən öncəki qardaşlarınızın xislətləri haqqında xəbər verinmi? Onların birinci xisləti, onlar Allah ilə qarşılaşmağı bal pətəyini sevdiyindən daha çox sevərdilər. Yəni, Allah ilə qarşılaşma onlar üçün çox şirin idi. Və digər xisləti haqqında buyurur ki, Ləm yəkunu yəxafunə əduvan qallu əv kəsuru Onlar düşmənin az yaxud çox olmasına baxmayaraq, heç vaxt düşməndən qorxmazdılar. Üçüncü xisləti haqqında buyurur ki, Ləm yəkunu yəxafuna əvzə minəd dünya. Onlar bu dünyada olan yoxsulluqdan qorxmazdılar. Kənu vasiqinə billahi ən yarzuqahum. Onlar Allahın onları ruziləndirəcəyinə dair çox böyük bir güvəndə idilər. Allaha güvənirdilər. Və dördüncü xisləti barəsində buyurur ki, İn nəzələ bihi mutta'un, ləm yəbrahu, həttə yəqdiyəllahu fihim məqada. Və onlara bir taun, nazil olduqda, yəni bir xəstəlik, bir taun gəldikdə, Allah onların arasında hökmünü verənə qədər oranı tərk etməzdilər. Əbu Abdurabbih Məkhul adlı tabinə buyurur ki, Ətuhibbul cənnə Cənnəti sevirsənmi? O buyurur ki, Və mən la yuhibbul cənnə Cənnəti sevməyən insan varmı? Və buyurur ki, Fəəhibbəl məvtə Elə isə ölümü sev. Fə innəkə lən tərəl cənnətə həttə təmud. Və sən ölməyincə cənnəti görməyəcəksən. Elə isə ölümü sev. Və Allahın Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm bizə ölümü çox xatırlamağı tövsiyə etmişdir. Əl-Bəzzar Ənəs ibn Məlikdən rəvayət edir ki, Allahın Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur. Əksiru min zikri hədimin ləzzət. Ləzzətləri darmadağın edən ölümü çox xatırlayın. فإنه ما zəkərəhu əhədun fi dayqin min al-iş illə vəssəhu alayh. Çünki elə bir kimsə yoxdur ki, sıxıntıda ölümü xatırladıqda Allah Taala onun qəlbinə bir genişlik verməsin. Və həmçinin genişlikdə olan elə bir kimsə yoxdur ki, ölümü xatırladıqda onun qəlbində bir narahatlıq olmasın. Elə isə ölümü çox xatırlayın. Cəlalüddin Əs-Suyuti Şərhus Sudur kitabında Bəzi alimlərdən bu sözləri nəql edir ki, mən əksərə zikral mauti ukrimə bi salasati əşya. Kim ölümü çox xatırlayarsa, bu üç xislətə yiyələnər. Birinci buyurur ki, təcili təvbəti. Tövbəsi tezləşdirilər. Və qənaətil qalbi və qəlbi qənaət ilə dolar. Yəni Allahın verdiyi ruzi ilə kifayətlənər. Və nəşatil ibadəti və həmçinin ona ibadətdə fəallıq verirlər. O ibadətdə fəal olar. Allah üçün ibadəti canla başla edər, tənbəllik etməz. Və kim ölümü çoxlu xatırlayarsa, ona bu üç xislət verilər. Və mən nəsiyəl məvtə uqibə bi sələsəti əşyə. Və kim ölümü unudarsa, üç şeylə cəzalandırılar. Təsviyu fit təvbəti, tövbəsi gecikdirilər. Deyər ki, inşallah tövbə edəcəm, inşallah tövbə edəcəm və beləliklə də ölənə qədər tövbə etməz. Və tərki rida bil kəfəf Allah Taala'nın ona əta etdiyi şeylə kifayətlənməz və yaxud Allahın ruzisindən razı qalmaz. Daima narazı olar. Və təkəsul fil ibadə və həmçinin ibadətdə tənbəl olar, ibadətdə tənbəllik edər. Ət-Teymi rahimehullah Teala buyurur ki, şeyani qata'a anni lazazatad-dunya. İki şey vardır ki, dünyanın ləzzətini məndən aparmışdır. Zikrul maut və zikrul vuqufi beynə yədayillahi Teala. Birinci, ölümü xatırlamaq, ikinci isə Allah Cəllə və Alənin hüzurunda dayanmaqdır. Ömər bin Abdüləziz, rahiməhullahu tealə, əhl-i beytindən bəzi insanlara məktub yazaraq buyurur ki, فَإِنَّكَ إِنْ إِسْتَشْعَرْتَ ذِكْرَ الْمَوْتِ فِي لَيْلِكَ وَنَهَارِكَ بُغْضَ إِلَيْكَ كُلُّ فَانٍ وَحُبِّبَ إِلَيْكَ كُلُّ بَاقٍ Sən gecə və gündüz ölümü xatırlayacağın zaman hər fani olan sənin qəlbində sevilməyən bir şey olacaq və sənə hər əbədi və baqi olan şeylər sevdiriləcək. Abu Nuaym Hilyatul Awliya kitabında buyurur ki: "Kana Sauriyu iza zakara al-maut la yuntafa'u bihi ayyama." Sufyan Sauri ölümü xatırladıqda insanlar günlərlə ondan fayda ala bilmirdilər. Və ona sual verildikdə deyərdi ki, bilmirəm. Yəni ölümün qorxusu onu bihuş hala salırdı. İmam Əl-Qurtubi Təzkirə kitabında nəql edir ki, Allahın rəsuluna sallallahu aleyhi və səlləm bir kişi haqqında xəbər verirlər və onu tərifləyirlər. Və Allahın rəsulu buyurur ki, keyfə zikruhu lil-məvt O insanın ölümü xatırlaması necədir? Ya o insan ölümü xatırlayırmı yoxsa yox? Və onun ölümü xatırlaması barədə bir söz deyilmədi. Və buyurdu ki, Mə huvə kəmə təqulun, o sizin dediyiniz kimi deyil. Və bəzi alimlər demişlər ki, Quran-ı kərimdə gələn ayət Və lə tənsə nəsibəkə minə dünya Dünyadan öz nəsibini unutma, yəni nəsib deyildikdə burada kəfən qəst edilir. Yəni, insanın bu dünyadan aparacağı şey yalnız kəfəndir. Sənin bu dünyada olan nəsibin qəbirə aparacağın kəfəndir, başqa bir şey deyil. Və Allah Cəllə və Alə buyurur ki: "Vəbtəği fima atəkallahu daral axirə." Allahın sənə əta etdiyi ilə axirət diyarını dilə. Yəni bu dünya vasitəsilə axirət diyarı olan cənnəti əldə etməyə çalış. Bu dünya vasitəsilə onu et. Bir hədisdə Allahın Rəsulu sallallahu alayhi və sallam buyurur ki: "Kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur." Mən sizə qəbirləri, qəbirsanlığı ziyarət etməyi qadağan etmişdim. Ələ fəzuruhə İndi isə siz onu ziyarət edin. Fə innəhə turiqqul qalbə və tudmi'ul əynə və tüzəkkirul əxirə və lə təqulu hucrə Çünki qəbirləri ziyarət etmə qəlbi yumşaldır, gözü yaşadır. O sənə axirəti xatırladır. Və lə təqulu hucrə Və siz ora getdikdə fahiş sözlər danışmayın. Yəni qəbrin başında pis və fahiş sözlər danışmayın. Və insanın həqiqətən qəbirsanlığı ziyarət etməsi onun qəlbini yumşaldır, onu kövrəldir və ona axirəti xatırladır. Çünki insan bilir ki, bir gün o da həmin o qəbrə qoyulacaq. İmam Qurtubi buyurur ki, bəzi alimlər demişlər, qəlblər üçün qəbirləri ziyarət etməkdən daha faydalı bir şey yoxdur. Xüsusən də əgər o qəlblər sərtləşmişdir. فعلى أصحابها أن يعالجوها بأربعة أمور sərt qəlbli olan insanların dörd şey vasitəsilə qəlbini müalicə etməsi lazımdır. Birinci buyurur ki, بحضور مجالس العلم بالوعظ والتذكير والتخويف والترغيب وأخبار الصالحين فإن ذلك مما يلين القلوب İlk olaraq moizə, xatırlatma, qorxutma, təşviq etmə və salihlərin xəbərləri ilə mövcud olan elm məclislərində iştirak etməsidir. Həqiqətən də bu, insanların qəlbini yumuşaldan amillərdən biridir. İnsanın elm məclislərində iştirak etməsi, muizəni dinləməsi, həmçinin qorxutma və təşviq etmə yönlü hədisləri dinləməsi, bizdən öncə yaşamış salih insanların xəbərlərini eşitməsi onun qəlbini yumuşaldır. Bu birinci amildir. İkinci amil deyir ki, zikrul məvd, ölümü xatırlamasıdır bütün ləzzətlərə son qoyan, bütün ləzzətləri darmadağın edən, insanları bir-birindən ayıran ölümü xatırlaması onun qəlbini yumşaldır. Və rəvayət edilir ki, bir qadın Ayşə radiyallahu teala anhə yanı gəlib, qəlbinin sərtləşməsi səbəbi ilə ona şikayət edir və onun müalicəsini ondan tələb edir. O isə buyurur ki, əksiri min zikril məvd yərikku qalbuk. Sən ölümü çox xatırla, sənin qəlbin yumşalacaq. Və həqiqətən də qadın bu cür edir və onun qəlbində olan o sərtlik, qəlbində olan o narahatçılıq gedir. İmam Əl-Qurtubi bəzi alimlərdən nəql edir ki, insanın ölümü xatırlaması günahlardan uzaq durmasına səbəb olur. Onun sərt qəlbini yumuşaldır və bu dünyadan ötürü fərəhlənməyi onun qəlbindən bir dəfəli çıxarır və müsibətləri də onun üçün asanlaşdırır. Yəni, onun başına gələn müsibətlər onun üçün asan görsənir. Bu ikinci amildir. Üçüncü amil isə müşahədətül muhdadarin. Ölüm ayağında olan, can verən insanları müşahidə etməkdir. Bu da insanın qəlbini yumşaldan amillərdən biridir. Çünki insanın ölüyə, yəni o meyitə baxması və yaxud ölüm ayağında olan insanın o ölüm bihuşluğuna nəzər yetirməsi, onun ölümdən sonraki halı barəsində düşünməsi onun canında olan bütün ləzzətləri aparır və həmçinin dünya sevinclərini onun qəlbindən qovur. Həmçinin onun yuxusunu kəsir və bədənlərə rahatçılıq verir. Yəni, insan artıq öz aqibəti haqqında düşünməyə başlayır və insan çoxlu ibadət etməyə istəkli olur. Və dördüncü amil isə ziyarətül qubur, qəbirləri ziyarət etməkdir. Qəbirləri ziyarət etmək də dediyimiz kimi insanın qəlbini yumşaldan amillərdən biridir. Və insan ölüm ayağında olduğu zaman Allah barəsində gözəl zəndə olmalıdır. İnsan ölüm ayağında olduqda Allah barəsində gözəl zəndə olmalıdır. Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Lə yəmutənnə əhədukum illə və huvə yuhsinu zannə billəh. Sizlərdən biriniz ölüm ayağında Allah barəsində gözəl zəndə olsun. Həmçinin Əl-Hakim və Tirmizi Həsən-ül Basridən rəvayət edirlər ki, Allahın Rasulü buyurur ki, Qalə Rabbukum, sizin Rəbbiniz demişdir. Lə əcmə'u alə abdi xavfeyn və lə əcmə'u ləhu əmneyn. Mən qulumda iki qorxunu və iki arxayınçılığı cəm etmərəm. Kim bu dünyada məndən qorxarsa, ahirətdə onu bir güvəndə edərəm. Ahirətdə ona əminamansılıq verərəm. Və kim bu dünyada məndən arxayınçılıqda olarsa, ahirətdə onu qorxuzaram. Yəni, ahirətdə onu cəzalandıraram. Bu səbəbdən İbrahim Nəxay buyurur ki, imamlarımız ölüm ayağında olan insana onun gözəl əməllərini üzünə deyərdilər. Deyərdilər ki, sən salih bir insansan, sən Allah üçün çoxlu ibadət etmisən, sən Allahın sevdiyi qullardansan. Yəni, onun ölüm ayağında Allah barəsində gözəl zəndə olmasından ötürü onun gözəl əməllərini, gözəl xislətlərini sadalayardılar. Abdullah bin Məsud radiyallahu anhu buyurur ki, وَالَّذِي لَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ لَا يُحْسِنُ أَحَدٌ اَظَّنَّ بِاللّٰهِ إِلَّا أَعْتَاهُ اللّٰهُ ظَنَّهُ Özündən başqa ilah olmayan Allaha and olsun ki, hər hansı bir insan Allah barəsində yaxşı zəndə olduqda, Allah da ona o zənni verər. Yəni, Allah barədə yaxşı zəndə olan insana Allah taala o zənni verər. Və Allah barəsində yaxşı zəndə olmaq vacibdir xüsusən də ölüm ayağında insanın Allah barəsində yaxşı zəndə olması vacib əməllərdən hesab olunur. Çünki Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Allah insanın zənninin yanında olar. Əgər Allah barəsində yaxşı zəndə olarsa, bəli, Allah taala onun zənnini doğrulayar. Bu səbəbdən insanın xüsusən də ölüm ayağında Allah barəsində gözəl zəndə olması lazımdır. İmam Əhmədin Əl-Musnəd kitabında Abu Hureyradan radiyallahu teala anhu rəvayət etdiyi hədisdə Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm buyurur وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيُغْفَرُ لَهُمْ Nəfsim əlində olan Allaha and olsun ki, əgər siz günah etməsəydiniz, Allah Taala sizi məhv edərdi və sizin yerinizə günah edib və Allahdan bağışlanma diləyən insanlar gətirərdi və Allah da onların günahlarını bağışlayardı və yaxud da ki, onların günahları bağışlanardı. Və digər bir hədisdə Əbu Səid Əl-Xudri radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Allahın rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, İnnə iblisə qalə li Rabbihi əzzə və cəll İblis izzət və cəlal sahibi olan Allaha demişdir, Bi'izzətikə və cəlalikə La əzəli uğvi bəni Ədəmə mədəmətil ərvahu fihim. Sənin izzətinə və cəlalına and olsun ki, insanların ruhları onların bədənində olduğu sürəcə mən onları azdıracam, yaxud azdırmağa davam edəcəm. Fəqalə Allahu Əzzə və Cəl, Allah Cəllə və Alə buyurdu, Bi'izzəti və cəlali, lə əzəlu əğfiru ləhum məstəğfəruni. İzzətim və cəlalıma and olsun ki, onlar məndən bağışlanma dilədikləri sürəcə mən onları bağışlayacam. Elə isə insan Allah barəsində gözəl zənd olmalıdır. Onu yaradan, onun ruzisini verən, onu gözəl biçimə salan və onu özündən savayı digər insanlardan ehtiyacsız buraxan Allah barəsində gözəl zənd olması lazımdır. İmam Qurtubi Ət-Təzkirə kitabında Ənəs ibn Məlikdən marfu olaraq rəvayət edir ki, Ənəl abdə lə yu'alicu kərbəl məvd və ənə məfəsiləhu lə yüsəllimu bə'duhə alə bə'd insan ölüm acısını datdığı zaman, yəni ölüm ayağında olduqda o acını datdığı zaman onun oynaqları bir-birinə salam verir. Yaqulu aleykəs-salam tufariquni və ufariquka ilə yevmil qiyamə. Deyir ki, sənə salam olsun. Yəni insanın oynaqları, insanın bədən əzaları bir-birinə salam verər, deyər ki, sənə salam olsun. Qiyamətə qədər mən səndən, sən də məndən ayrılırsan. Əbu Nuaym Hilyatul Əvliya kitabında Vasilədən marfu olaraq rəvayət edir ki, "Vəllazi nəfsi biyadihi la muayanatu malakil maut əşəddu min alf darbatin bis-seyf." Nəfsim əlində olan Allaha and olsun ki, insanın ölüm mələyini müşahidə etməsi 1000 dəfə qılıcla vurulmaqdan daha şiddətlidir. Və insan bilməlidir ki, ölüm mələyinin qasidləri var. İmam Qurtubi buyurur ki, xəbərdə gəlmişdir ki, bəzi peyğəmbərlər ölüm mələyi ilə danışdıqda ölüm mələyi onun qasidlərinin olduğunu demişdir. Qasid yəni ondan öncə gələn elçilərdir. Onun qasidləridir. Bəli, Allaha and olsun ki, mənim çoxlu elçilərim var. Bunlar müxtəlif xəstəliklər, qocalıq, eşitmə və görmənin dəyişməsi, yəni insanın kar və kör olması və yaxud da ki, qocalıq səbəbi ilə pis eşidib, pis görməsidir və həmçinin qocalıqdır. Bunlar hamısı ölümün qasidləri hesab olunur. Bu qasidlər ona endişləri zaman xatırlayıb tövbə etməzsə, mən onun canını aldıqda nida edərəm. Məgər mən səni yanına elçi dalıca elçi göndərmədimmi? Mən elə bir elçiyəm ki, məndən sonra heç bir elçi gəlməyəcək. Ey 40 yaşına çatmışlar, artıq azuqəni almağın vaxtıdır və sizin zehinləriniz açıq, əzalarınız isə qüvvətlidir. Və daha sonra nida edib deyər ki, ey 50 yaşına çatmışlar, artıq yığın vaxtıdır. Və 60 yaşına çatmışlara deyər ki, nəsitumul iqab, siz cəzanı unutdunuz. Və qafəltum an raddil cavab və cavab verməkdən qafil qaldınız. Fəmə ləkum min nasir. Artıq sizin heç bir yardımçınız yoxdur. Allah Cəllə və Ali Quran-ı buyurur, Əvələm nuammirkum mə yətəzəkkəru fihi mən təzəkkərə Fatır surəsi. Allah Teala buyurur ki, məgər biz sizə düşünən insanlar üçün düşünəcəyi qədər ömür bəxş etmədikmi? Və bir rəvayətdə gəlir ki, Allahın Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm qızdırmanın da ölümün qasidlərindən olduğunu demişdir. Buyurmuşdu ki, Əl-Hummə raidul məvd Qızdırma ölümün qasididir. O da artıq ölümün gəlməsinə dəvalət edən amillərdən biridir. İnsanın yaxınlarının qohum əqrəbəsinin, yoldaşlarının, qardaşlarının ölümü də ölümün qasididir. İmam Əl-Qurtubi İsrailiyyətdən gətirir ki, Allahın Peyğəmbəri və sevimlisi İbrahim Əl-Xalil aleyhissalatu vəssələm öz oğlunu qurban vermək istədikdə Allah Taala onun qurbanını əvəzləyir. Və İbrahim əleyhissalam evə döndükdə onun zövcəsi Sara onun saqqalında ağ tük görür və bu tükü gördükdə ona xoş gəlmir, onu qoparmağını istəyir. İbrahim əleyhissalam isə o ağ tükü qoparmaq istəmir. Və bu zaman mələk İbrahim əleyhissalama yanına gəlib deyir ki, Əssəlamu aleykə, ya İbrahim, sənə salam olsun, ey İbrahim. Buna qədər isə onun adı İbram idi. İbrahim əleyhissalamın adı bu hadisəyə qədər İbram idi və onun adına hə hərfi əlavə edildi. Hə isə Siriyani dilində təzimi və böyülüyü ifadə edən bir hərfdir. İbram adına İbrahim əlavə edildi və onun şanını ucaltdı. Və İbrahim əleyhissalam bundan ötürü fərəhlənir və öz Rəbbinə şükr edir. Və İbrahim əleyhissalam bundan ötürü Allah Cəllə və Aləyə şükr etdikdə Allah Taala onun bütün saqqalının tüklərini ağ etdi. Yəni o onun vüqarına və nuruna dəlalət edən bir şey oldu. Bu səbəbdən Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm bir hədisdə buyurur ki, "Mən şəbə şibətən fil İslam" Kənət ləhu nuran yevməl qiyamə. Kim İslam dinində saçını, saqqalını ağardarsa, qiyamət günündə bu onun üçün bir nur olacaq. Bu möminin fəzilətindən hesab olunur. İnsanın İslamda saçını, saqqalını ağartması onun üçün qiyamət günündə bir nur olacaq. Və bir hədisdə Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İnna Allaha la yastahyi an yu'azzibə zəşibə Allah Taala saçı saqqalı ağarmış bir mömini əzablandırmağa həya edər. Və həqiqətən də insanın İslamda saçını, saqqalını ağartması onun üçün böyük bir fəzilətdir və qiyamət günündə onun üçün bir nur olacaq. Və ölüm heç şübhəsiz ki, insan üçün ən böyük xatırlatma, ən böyük ibrət olan bir şeydir. Və ölümdən öncə də onun üçün xatırlatma və ibrət olacaq şeylər bu ölümün qasidləridir. Ölümün qasidləridir. İnsanın müəyyən xəstəliyə duçar olması, yaxınlarını itirməsi, ətrafda olan insanların ölümü, bunlar hamısı ölümün qasidləridir və həmçinin müsəlmanın saçının, saqqalının ağarması da onun artıq yavaş-yavaş Allaha tərəf addımladığının bir əlamətidir. Və Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, ölüm haqdır hər bir insan öləcək və ölüm hər bir müsəlman üçün kəffarədir. Bir hədisdə buyurur ki, Əl-məvtu kəffəratun li kulli muslim. Ölüm hər bir müsəlman üçün kəffarədir. Bu səbəbdən insan ölümü çox xatırlamalıdır və ölümdən sonraki həyat üçün hazırlaşmalıdır. Allahın Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, fərasətli ağıllı o kimsədir ki, öz nəfsini sorğu-suala çəkər və ölümdən sonraki həyat üçün hazırlaşar. Və müəllif ikinci fəsli bitirir və üçüncü fəsildə gözəl sonluqla ölmək haqqında danışır və həmçinin digər bir isə məsələlərə toxunur. Allah Cəllə və Alə bizi eşidib, fayda götürən qullarından etsin. Və əxiru dəvana ənilhamdülillahi rabbil aləmin.